صورة بخاري رحمه الله بورور باب إذا هدر الطعام وقيمة الصلاة وكان ابن عمر وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ سورة رحمه الله بورور əgər yemək حاضر سبع namazın وقت جالبسه Və o barədə birinci başlayanda İbn Ömərin əsərin gətirir. Çünki sahabinin əməli və ya dediyi söz əsər adlanır və ya xəbər. Amma hədis isə ancaq Peyğəmbər salasının dedikləri sözlərdir. Elə deyil, etdiyi əməllər. Hədis odur. Və deyən məsələn, məsələn, Əbu Bəkirin sözünə hədis. Hədis ancaq gəlir Peyğəmbərin sözünə deyəsən. Amma sahabədən gələn rivayətlərə deyirlər, ya haber, ya eser. Burada rahmetullah Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetini getirir. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, əgər e, yemək qoyuldusa və namaza səni çağırsalar, yəni artıq iqamə olunsa, birinci yeməkdən başla. Yəni yeməyi yine. Və burada həmçinin e, bu hadisdir, amma əsərin birində gəlir ki, İbn Ömərdən, radiyallahu anhümadan, Deyir ki, belə olanda İbn Ömər birinci yeməklə başlayardı. Və İbn Ömər sahabilərin arasında xüsusən e, yaşı cavan olan sahabilərin arasında ən belə savadlı idi, elmli idi və daha çox sünnətlə gedən idi. Yəni, bunu əməli, hətta alimlər bunu əməllərində dayanırlar, biraz fikirləşirlər, güc verirlər bunu əməllərinə. Deyirlər ki, bu Peyğəmbər salasəm görməyən şey eləməz. Və sonra burada Əbu Dardan rivayətində e, deyir ki, əsərində deyir ki, kişinin e, ağlı olmağı və ya kişinin düzgün başa düşməyindən də biri odur ki, bir şey gəlsə, bir şey ehtiyac olsa, ondan tam qutarıb namazını qıla və namazda ondan fikirləşməyə. Bu kişinin yəni, e, düzgün başa düşməyindəndir. Məsələyə düzgün yanaşmağından. Çünki yəni, Abu Darda deyir ki, rahim, rahimullah, deyir, əgər yemək pişibsə və sən gəldin iqaməyə diyandın və görürsən çox vaxt fikrin qalır yeməkdə və ya şeytan gəlib başlayıb qıdıqlamağa bu məsələni fikri başlayır bu sözü sənə yadıma salmaq ki, bəs yemək hazırdır, bəs tez ol. Və kişinin düzgün başa düşməyindən oldu ki, namaza diyananda heç nədən fikirləşməsin. Yəni, işlərini tam görsün, hətta ona ehtiyac olmasın bir şey fikirləşməyə. Və sonra Rahiməhullah burada Ənəs ibn Malikin rivayətini gətirir. O da deyir ki, Peyyambar sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər yemək gətirsələr və iqamə olsa, Yenilgisi birinci gün namaz qılmaqdan qabaq, laf namazın vaxtı gəlsə də. Və sonra başqa rivayətdə, İbn Ömər rivayətində deyir ki, Peyyambar sallallahu aleyhi əgər yemək qoysa, hazır olsa, birinci yeməklə başlayın və tələsmə, hətta yeməkdən qutarmayınca. Məsələn, və deyir İbn Ömər, onun üçün yemək qoyanda və iqamı olanda gəlməzdi, hətta yeməkdən tam ayrılmayacaq. Hətta e, imamın qiraətini işlərdi. Yəni, imam oxuyur, lakin İbn Ömər yemək qoyulub, ona görə çörək yiyir, tələsmir. Yəni, onu göstərir ki, bu əməl. Lakin, burada sual çıxır, vacibdir yoxsa bu əməl müstəhəbdir. Lakin, sonra Buxar Rəximullah bunu demək üçün ki, bu əməl müstəhəbdir, vacib deyil. Ondan sonraki babı gətirir. Göstərir ki, bu vacib deyil. Və burada deyir ki, Bəb izə duyəl imamu ilə salah və biyədihi mə yəkul. Əgər imamı çağırsalar namaza və əlində bir şey var, yiyir. Əgər yemək qalandadır. Əgər imamı çağırırlar, çağırırlarsa. Və burada rahiməhullah e, buyur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çörək yiyirdi və namaza çağırdılar, yəni iqamə oldu və qoydu hər şeyi getdi və dastamaz almadı. Yəni, qoydu yeməyi belə, getdi namaza. Və bu onu göstərir ki, vacib deyil. Yəni, yemək yiyən tərk eləyə bilər. Aydındır, tərk eləyə bilər. Xüsusən, elə yeməkdir ki, məsələn, xarab olma olmaz və ya məsələn, e, qorxusu yoxdur onun qalmağında. Amma birdən görsün ki, məsələn, belə bir yeməkdir, tez xarab olacaq və ya şey, hazırdırsa, onda inşallah yiyə bilərsən. Amma belə isə tərk edə bilərsən. Vacib deyil ki, oturub yemək. Peyğəmbərə salsan bu əməli göstərir. Və İbn və Buxari də rəhməhullah ona görə bu babdan sonra onu gətirdi bu məsələni. Və sonra məsələsində bir də hər şeydə qeyd olunur ki, bir məsələ "Vələm yetavadda" dastamaz almadı. Və yemək dastanızı pozmur. Aydındır? Yemək dastanızı pozmur. Və lakin kim məsələn, heç olmasa ağzını yaxalasa yaxşı olar. Məsələn, çünki yeməkdən gəlirsən, birdən nəsə qalar, namaz içində hiss edərsin, nəsə qalıb və başlayarsan ona məşğul olmağa, ona çıxartmağa düşünmək və s. Bu namazda sənə müşatlıq edəcək. Və yaxşı olar, heç olmasa, ə, e, ağzı insan yaxalamalıdır. Aydındır. Yəni, yemək də aslımızı pozmur. Sonra burada, rəhməhullah, buyurur ki, Bəb mən kənə fi həcətə əhlihi fə uqimətə salah fə xarac. Kim əgər ev işində, ev əhlinə bir şeydə məşğuldur və iqamə olundu. O, bu məsələ də yemək kimidir. Yəni, tutaq ki, bir məsələnə məşğulsan evində. Necə kömək eləyirsən və ya bir işdir və iqamə olundu. İqamə olundu yenə burada yemək kimidir. Yəni, e, gecikdirə bilərsən və ya çıxa da bilərsən. Vacib deyil ki, e, o işi görəsən. Və burada ümumiyyətlə bir məsələ var, o uşaqlar həldən görsən deyirlər ki, birdən nafilə namazı qılsan, anan çağırır səni. Namazdan çıxmaq lazımdır. Hətta yayılmışdır, artıq lazımdır, çıxmasan günah qazansan. Ümumiyyətlə lazımdır o. Birinci, sən namazda əgər tutaq ki, çıxa bilərsən namazdan, hətta fərzdən də, tutaq ki, bir zəruri bir şey olsa, Bəlkə təhlükə və bir şey olsa namazı tərk etmək olar bu cür. Hətta fərzi. Amma qaldı ki, birdən insanı çağırırlar, laf istəyir kim olsun. Təbii ki, birinci şəriət qaydalar qoyub. Onu bildirmək üçün kişi nə edir? Deyir, Subhanallah, Subhanallah, bildirir ki, namaz qılır. Qoy anan və ya atan bilsin ki, namaz qılırsan, sakit. Və ya qadınsa, əllərini vurur belə bildirir ki, namaz qılar. Əgər görsən, baxırsan həm də çağırmağa, yəni baxırsan, əgər doğrudan da birdən bir nəsə bir vacib şeydir, təhlükədir və ya nəsə qorxulub bir şeydir, onda tərkili bilərsən. Xüsusən, məsələn, tutaq ki, ananlansan, atanlansan, xəstədirlər. Birdən elə vəziyyət oldu ki, sən namazdasan, lazımsan. Onda çıxa bilərsən inşallah. Onda da fərzdən çıxma olar. Amma belə isə yox, gerək çıxmıyorsan namazdan. Yəni, hər çağırmağa çıxmağa düzgün deyil. Aydın deyil. Və sonra Rəhiməhullah burada e, başqa məsələlərə toxunurlar. Qalsın inşallah gələn dərslərimizə. Allah belə. Çıxanda salam lazım deyil. Salam da verə bilərsən, salamsız da. Hə, taş Fatihə oxuysan, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çağırlar. Subhanallah. Ar-Rahmanir-Rahim. Yəni, surət varsa pozmaq lazım, surət. İstəyir bir cür olur, istəyir başqa şey olsun. Qəsri? Olar. Tamam. Azam verilərsə, yemək yiyirsən, yeməyi bir qutar get. Düz sərdən deyil. Azan laf yaxşı. Azan hələ o iqaməyə zədə var, çox var. Azan rahat yer. Ona səbəb iqamədən gedir. Qorxu, yəni təhlükə olsa bəli, çıxma olar. Təhlükə.